Խաղաղության մասին անընդհատ խոսելով խաղաղությանը չես մոտենա վերջին շրջանում քննարկվող ու երբեմն շահարկվող խաղաղության մասին պայմանագրի կնքումը այնքան էլ մոտ չէ, որքան թվում է։ Քաղաքագետ Տարոն Հովանիսյանի գնահատմամբ ոչ կարճաժամկետ եւ ոչ էլ երկարաժամկետ հերանեկարում նման փաստաթղթի ստորագրումը հավանական չէ։ Բացի այդ, խաղաղությունը փաստաթղթով չէ, որ հաստատվում է։ Պայմանագրի ու ստորագրման մասին այս պահին չի կարող եւ կարճաժամկետ, նույնիսկ միջնաժամկետ հերանեկարում չի կարող խոսք գնալ եւ կարծում եմ դա շատ լավ հասկանում են բոլոր կողմերում էլ։ Խոսքը ինչ որ process սկսելու մասին է, որը կարող է տևել ու հավանաբար, եթե սկսվի էլ, կտևի շատ երկար տարիներ ու ելի հարց է դա ինչ որ արդյունքի կբերի, թե չէ։ Բայց խնդիրը այստեղ այն է, որ աստեցության հակամարտությունները պայմանագրով չեն լուծվում։ Պայմանագիրը արձանագրում է ինչ որ իրավիճակ, ինչ որ լուծումներ, որոնց արդեն կողմերը հասած են լինում կամ հասած չեն լինում։ Չի կարող ուղակի փաստաթղթով ակամարտությունը կամ խնդիրը կորել, եթե օրինակ տվյալ դեպքում կողմերից մեկը Ադրբեջանը շարունակում է իր ագրեսիվ քաղաքականությունը եւ ամեն կերպ չի թաքցնում, շատ բարձ արտահայտում է, որ ինքը չի էլ հրաժարվելու այդ քաղաքականությունից։ Ու դա հստակ ցույց տվեց նաեւ օրերս եւ հիմա էլ շարունակող Արցախում իր ագրեսիվ գործողությունների ընթացքում նաեւ օկուպացնելով նոր տարածքներ Արցախին։ Եթե ինչ որ process սկսելու մասին է խոսքը, ապա process-ը կարող է սկսվել միայն այն դեպքում, եթե Ադրբեջանը դա դադարեցնում է բոլոր ճակատներով իր ագրեսիվ գործողությունները, ինչին էլի հակված չէ։ Այսինքն այստեղ արդեն գալիս է միջազգային խաղացողների կարևորությունը, որոնք պետք է ճնշում գործադրեն Ադրբեջանի վրա գնալու ինչ որ գործընթացի։ Իսկ դրա հավանականությունն էլ հիմա դեռևս ցածր է հաշվի առնելով ուկրաինական հակամարտությունը։ Երեք Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի նիստում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը գնահատեց խիստ լարված Ադրբեջանի կողմից նոր հարձակումը հնարավոր։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը իրավիճակի տարածաշրջանային լարվածությունը դիտարկում է ավելի լայն մասշտաբով։ Եթե իրավիճակը լարված է եւ եթե տեսնում ենք, որ լարված է ընդհանրապես շատ ավելի լայն մասշտաբով, քան միայն մեր ռեգիոնը կամ քան Արցախյան հարցի շուրջ միայն, ապա այստեղ իհարկե պետք է դիվանագիտական կանխարգելիչ քայլեր, մոտեցումներ, իրավիճակի կառավարելիությունը եւ զսպման մեխանիզմները ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Անվտանգության խորհրդի նիստի եւ դրա արդյունքում արված հայտարարությունը հակված եմ դիտարկել այս համատեքստում եւ նաեւ նաեւ այն առումով, որ մենք տեսնում ենք որոշակի իրավիճակներում Ռուսաստանի խաղապահ առաքելության գործունեությունը չի տալիս այն արդյունքը, որը ակնկալում ենք մենք, որն ակնկալվում է Արցախյան հարցում ռուսական մանդատի արկայությունից։ Հետևաբար, այստեղ շատ կարեւոր է առավելագույն դիվանագիտական ջանքը գործադրել զսպման մեխանիզմների արդյունավետությունը բարձրացնելու, ըստ այդմ նաև մեխանիզմների բազմազանություն ապահովելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանի միջազգային զսպիչ մեխանիզմների գործադրման մասին հայտարարությունը փորձագետը հենց այս տիրույթում է դիտարկում, բայց նրա կարծիքով նախ պետք է հասկանալ, թե միջազգային ինչ մեխանիզմների մասին է խոսքը՝ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության։ Երևանի նախաձեռնությունը ընդհանրապես ես դիտարկում եմ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափի աշխուժացման փորձի համատեքստ եւ հաշվի առնելով այն, որ Ադրբեջանը ամեն կերպ փորձում է խոչընդոտել Արցախյան թեմայի առանցքով այդ աշխուժացմանը, մենք տեսնում ենք, որ օրինակ ամիսներ շարունակ Բաքուն փորձում է խոչընդոտել համանախագահների այցը ռեգիոն, որը նախատեսվում էր դեռևս 2021 թվականի աշնանը եւ այս իմաստով Երևանը թերևս դիտարկում է խաղաղության պայմանագրի թեմայով Մինսկի խմբի համանախագահության աշխուժացման հնարավորություն, որն անխուսափելիորեն դարձյալ իհարկե բերելու է Արցախյան թեմային, որովհետև որևէ կերպ չեմ պատկերացնում հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություն, որից դուրս է մնում Արցախյան հարցը։ Միջազգային խաղացողների ներկայությունը սահմանափակում է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի մանևրելու հնարավորությունը։ Հենց այս տեսանկյունից է կարևոր ՀՀԿ Մինսկի խմբի ակտիվացումը։ Տարոն Հովանիսյանի գնահատմամբ ցանկացած պարագայում որքան շատ միջազգային խաղացողներ են ներգրաված, այդքան ավելի հեշտ կլինի զսպել Ադրբեջանի եւ ըստ էության Թուրքիայի ագրեսիան, որովհետեւ մենք բոլորս շատ པարզ հասկանում ենք, որ Ադրբեջանը օրինակ իր պատասխաններով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը, իր ագրեսիվ գործողություններով եւ այլն չի հենվում միայն իր սեփական ունակությունների ու հնարավորությունների վրա, այլ հենվում է Թուրքիայի ակնհայտ բավական լուրջ քաղաքական եւ ոչ միայն քաղաքական աջակցության վրա վրա։ Հակառակ բարագայում մի քիչ բարդ է պատկերացնել, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը կամ այլ գերատեսչություններ պետք է քննադատական հայտարարություններ հրապարակեին Ռուսաստանի հասցեին կամ հերքեին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունները։ Ամենևին անկամ հաշվի առնելով Ուկրաինայի իրադարձությունները Ռուսաստանը այն վիճակում չի հայտնվել, որ միայն Ադրբեջանը կարող է ինչ-որ բան պարտադրել կամ ինչ-որ բան ուզել Ռուսաստանից Ամեն դեպքում Ադրբեջանի նպատակը նույնն է մնում՝ հայաթափել Արցախը։ Այսօր դրան խանգարող 3 հանգամանք կա՝ հայկական բնակչությունը, զինված ուժերը եւ ռուս խաղաղապահների գործոնը։ Մարգարիտ Աղուշունց, Յուլիա Վանյան, Արցախ լրատվական։